อัติโลเกสิลากุโนสัจจังโสเจยนุทยังเตนะสัจเจนะกาหามีสัจจกิริยมนุตรัง อาวัจิตวาธรรมะบารังสริตวาบุพเกสิเนสัจจบาลามวัสยาสัจจกิริยมักาสหังสันติปะคาปัตนาสันติปาดาวัญจนา มาตาปิตาจนิคันดาญาตเวนะปฏิกมา สามาสัจเจกเตไมหังมหาปัจจริโตสิกีวาเจสิโสรสะกริสาเนอุดกังปัตวายทาสิกีสัจเจนะเมสโมนาทิเอสาเมสัจจปารมีติ